بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما عسوا باسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك الدواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقصف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الزاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون صدق الله العلي العظيم सूरत अंबिया अलैहिम अस्सलाम पढ़ूं पिया हाणे अॻे दफ़े पहुतासीं ॾहीं आयत जे आख़िर में लक़द अंज़लना इलैकुम किताबनि तव्हां तव्हां ते असां किताब मोकिलियो आहे फी हे ज़िक्रो क़ौम जंहिंमें तव्हांजो ज़िक्र आहे तव्हांजो ज़िक्र आहे माना तव्हां अरबनि जो तव्हां कुरैश जो तव्हां मके जे माण्हुनि जो तव्हांजो शर्फ़ आहे तव्हांजी इज़त आहे हिन मज़ जो तव्हांजो नालो मतिलबु तव्हांजी तव्हां ते किताबु लाथो अथऊं तव्हांजे माण्हूअ जा तव्हांजे विच में जा हिकिड़ो माण्हू आहे तव्हांजे ख़ानदान मा तव्हांजे नसल जा तव्हांजे बनी हाशिम जा तव्हांजे अब्दुल मुतलबा पंहिंजो क़ुरैशा तव्हां मुंहिंजा हिकिड़ो पैदा माण्हू असां चूंडियो आहे जंहिंखे असां हीअ किताबु मोकिलियो आहे इहो हिन में तव्हांजो शर्फ़ आहे तव्हांजी वॾाई आहे तव्हांजी इज़त आहे हिन में ज़िक्रु क़ौम जी मान आहे अफ़ला चाखिलो छा तव्हांखे अकुलु कोन्हे या ॻाल्हि सम्झो न था यानी हिकिड़ो वॾो शर्फ़ आहे भई तौरात मूसा अलाम ते लथो वरी साहिल सॼी क़ौम जेका तौरात जे करे जेको आहे सो हुनजो शर्फ़ आहे जेको इज़त हुई दुनिया में जेका अॼु बि आहे जेकॾहिं त उहा उन तौरात जे करे आहे ऐं क़ुर जी शर्फ़ जेको आहे उन जे करे आहे मतिलबु त अरब ॿोलीअ में आहे ऐं सॼी जहान अरब ॿोली ॻाल्हाए थो पढ़े थो सिखनि था माण्हू पंहिंजे इब्राहिनी ॿोली कईसूं जंहिंमें तौरात लाथोसूं उहो जेको आहे सो ॿोली ख़तमु आहे हाणे जेको आहे सो हिन रिवाइव कई आहे मिसाइल में आया आहिनि जेके यूदी कब्ज़ो कयो अथऊं जेको खिनान ते फलस्तीन ते उन्हनि हाणे वरी रिवाइव कई आहे उहे ॻाल्हाइनि था पर उहा हुनजी ॿोली हुन हिब्रू खां मुख़्तलिफ़ु आहे हीअ मॉर्डन जदीद ॿोली जेका हिब्रू आहे सां मुख़्तलिफ़ु आहे अहिड़ी त आरामाई ॿोली हुई उहो शर्फ़ हुयो उन्हनि माण्हुनि जो जेके आरामाई ॻाल्हाईंदा हुआ में मेखी किताबूं हीअ हुई सभु आरामाई ॿोली में लिखियलु आहिनि या ॿियनि ॿोलियुनि में <clears throat> त उहे ॿोलियूं मरी वियूं हलियूं ख़तमु थी वियूं हुन जा ॻाल्हाइण वारा हाणे आहिनि या कोन्हनि को जेकॾहिं आहिनि त तमामु थोरा आहिनि आरामाई ॿोली ॻाल्हाइण वारा या अहिड़ियुनि में ॿियूं ॿोलियूं ॻोल्हियूं हाणे हीअ तव्हांजी ॿोली आहे जेका क़यामत ताईं रहंदी छो जो क़ुर में हमेशह रहंदो क़ुर क़यामत ताईं रहंदो इनशाही इन करे वॾी ॻाल्हि आहे तव्हांजो शर्फ़ आहे हिन में इज़त आहे तव्हांजी हाणे इहा ॻाल्हि त कईसूं फलात हाणे चए थो कमु कसम ना स्वाद सां कसम ना मिन करीअ कानथ ज़ालिम अथनि केतिरा असां पीह छॾिया असां पंहिंजो भञी भोर करे छॾिया मतिलबु टुकड़ा टुकड़ा करे छॾिया कसम ना स्वाद सां कसम न कसम माना भञण या पीहण या भोर भोर करे छॾणु ई ईअं वठी चिपजे हुनखे त भोर भोर थी वञे पथर पंहिंजो मिटी जो जेको ॻोड़ो खणिबो त हुनखे ज़ोर ॾिबो त उहो टुटी पवंदो जेकॾहिं सख़्तु न हूंदो त उहो टुटी वेंदो अहिड़े नमूने सां असां कसम न सवादु पर जेकॾहिं सीन सां चइजे कसम न आहे त कोन्हे सीन सां ॿियनि हंधि ते कसम आहे कसम न आहे कसम न विरिहायोसीं हुन में कसम तक़सीम कयोसीं विरिहायोसीं भाङो कयोसीं हिकिड़ो हुनखे हिकिड़ो हुनखे हिकिड़ो हुनखे इहो भाङो थींदो भाङो विरिहाइणु विरहाइण जे माना में ऐं क़ासिम इन ते नालो आहे रसूल सलाह जो अबुल क़ासिम नालो आहे कुनीअत आहे जो हज़रत रसोल सलाह पहिरियों औलाद जेको ज़खरु हुयो उहो क़ासिम नालो हुनजो इन करे रसूल जी तक़सीम ऐं ॿियो पंहिंजो जे करे त अलाह ताला वटां जेको कलाम आयो सो तक़सीम कयईं विराहियाई या जेकी नियामतूं आयूं से विराहियाईं त इन सेंस में हज़रत रसूल सलम जो नालो कासिम आहे अबुल कासिम बि आहे कासिम बि आहे ॿई नाला आहिनि रसूल जा क़ासिम हिन माना में त हू तक़सीम करण वारो आहे विरिहाए थो नियामत अलाह ताला जी जेके आहे शर्फ़ आहे जेको इज़त आहे जेको ॻाल्हि आहे सभु विरिहाइण वारो आहे इन सेंस में हू लफ़्ज़ सीन सां कसम माना कसम बि करणबो आहे जेको उहो कसम थियो पर ही कसम न आहे सवाद सां हिन माना भञी भोर करे छॾणु पीउ छॾणु साईं ॿेर वारे साहबु कयो आहे पंहिंजो पीहु छॾणु पी पी त जंड में पीह बोणु उहा बि ॻाल्हि आहे पर भो भञी भोर करे छॾण जी महारा बि में पूरी अची वई हली कम कसम न केतिरा कम केतिरा कसम न करियतिन कान त उहे ज़ालिम हुआ इन करे मतिलबु त हुनखे असां भञी बोर करे पी छॾियोसीं उहा अनशना कौमन आख़रीनि ईअं कोन पोइ मुल्क़ जेको आहे सो सभु माण्हू ख़तमु थी विया हलिया उन हुते वरी ॿिया नसल आया कौमनि आख़िरी ऐं शहनाब वरी पैदा कयासीं हुतां ई माना ॿिया नओं जनरेशन पैदा थिया उहे जेको आहे सो हुते रहिया हाणे मतिलबु जेके बि क़ौमूं आहिनि आदि समूद जूं क़ौमूं या मदीनि जूं क़ौमूं या पंहिंजो जेको पंहिंजो मोहन जो दड़ो आहे त हुते माण्हू वेठा आहिनि नौकिरी में घणेई हाणे उन ॻोठ में पंहिंजो साईं बि वेठो आहे पंहिंजो यार छा आहे सो साईं जो हयात इंस्टीट्यूट ठाही अथसि तव्हांजो उन उन जो पंहिंजो आगा साहिबु छा दुरानी साहिबु छा नालो उहो बि वेठो आहे वीचारो मतिलबु ॿिया घणेई माण्हू आहिनि ॾोकिरी में एग्रीकल्चर जो फार्म में ई फल राइस फलाणी घणियूं फला काउंट सॼो भरियो पियो आहे माण्हुनि सां ईअं कोन माण्हू सभु मरी हलिया मोहन जे दड़े सां गॾु काहू जे दड़े वारा सभु मरी विया पोइ ॿिया बि मरी हलिया पोइ हुते वरी ॿिया जनरेशन पैदा कयासीं पोइ किथां ॿियनि नंढा आंदासूं त ॿियूं क़ौमूं आणियूं था अला ताला चवंदो आहे असीं ॿिया त आणियूं इनशान शाना नशा नशा माना पुटा आहिनि पुटा जीअं पंहिंजो ॿिज फुटंदो ॿिज माना सलो निकिरंदो आहे वरी वण थी बीह रहंदो आहे तीअं अनशान आहे क़ौमनि आख़िरी ॿी क़ौम नई क़ौम खां नयूं नसू असां हुते आणींदासूं पोइ जॾहिं असांजे अज़ाब जो बास जो बास माना अज़ाब जेको अचिणो आहे जेका तकलीफ़ वारी ॻाल्हि को अज़ाब जेको आहे जॾहिं उनजो अहसासु थियो उन्हनि खे हसू हसू हिसु थी उन्हनि खे हसू अहसासु थियो त हाणे अचिणो आहे अज़ाब अचे ई अचे थो आवे ई आवे त फलम हिदा हुम मिनहा पोइ रख पोइ वरी भॼन था भॼन ॻोठ करे भला भॼो भला भॼो भाॻो भाॻो भाॻो माई नंढड़ी चए थी भाॻो भाॻो भाॻो भॼो न भॼो भॼो चए अलाह त वरी फ़रिश्ता अचनि था हुननि खे या अलाह ताला चए थो हुननि खे या ॿिया चवंदा जेके मोमिना चवंदा किरां था भॼो बीहो तरसो तरसो हिननि मालनि में रहो न इहे के ठाहिया अथव अलाह मसाले सही था हीअ महल ठाहिया अथऊं ईअं थी थियो ॿियूं क़ौमूं जेके नवां नसुल थियनि था जीअं जिते वञनि था पोइ उते जा थी था वञनि पोइ हुननि जी रूटलेस हुननि जी असुल पार जेका ख़तमु आहे हुन सां वास्तो टुटी थो वञे हलियो ईअं थिए थो बरात फल मां अहसूब आसन आहे हुनखे अहसासु थियो असांजे अज़ाब जो इज़ा मिन हा यर्ख न पोइ वरी था भॼनि उतां ई पंहिंजो भॼणु लॻा पोइ हुननि खे त चयो वञे फ़र्श्ता या के ॿियो चयो ला तर क न भॼो न बीहो तरसो हिते रहो वर जे उह इलाह मां उतरिफ्तुमि फी उने में अची रहो जंहिंती तव्हांखे हेॾो लाॾ हो हेॾो इतरायो थिए उर्दू में चए इतरा ते हो एॾो उतरिफ़तु फी जंहिं ते एॾो लाॾ हो तव्हांखे हेॾो नास हो हेॾो हथु हो एॾी वॾाई हीअ मुंहिंजो महल आहे साईं हू पंहिंजो मोती आहे हैदराबाद में या उहो जेको आहे मुख मुखी जो जेको माड़ी हुई वीचारे जी हिन हैदराबाद में हिन कोहनूर सिनेमा जे हेठि ते किथे हुनजी वीचारे माड़ी हुई उहो विया हलिया मुखी जो बाग हो हैदराबाद में मुखी जी मुखी हुन जो बाग हुयो फलाणो टीरो हे विया हलिया अचे बीहो तरसो हिते तरसो रहो जंहिं ते एतिरा नाज़ थी करे जिते तव्हां ऐश कंदा हुआ मां उतरफ तुम उते उहा मां साह खे कुम ऐं तव्हांजे घरनि में रहो राहु रा भॼंदा था वञो लाल लखुम तुसालून तव्हां खां पुछा थियण वारी आहे पुछूं था तव्हां केॾांहुं था वञो ऐं छा कयो अथव कहिड़े कम जे करे तव्हां हिते इहो अज़ाब थो अचे पियो तव्हां खां पुछियो वेंदो तरसो बीहो बीहो बीहो बीहो <laughs> चला भॼो भला भॼो भॻवान जंहिंखे मरणो आहे अज़ाब ईंदो त पोइ ज़रूरु मरंदो किथे न किथे मां उते अफ़तुमि ला तर कूदू न भॼो वर जे हू मोटीअ चओ एला मां ओतिर ओतिरमि पीए उन्हनि शइ ॾांहुं जंहिं ते नाज़ ऐं ऐश कंदा हुआ जिते मज़ा माणींदा हुआ जिते वॾी ॻाल्हि हुई तव्हांजी माफ़ीअ पोइ मां साह खे निखुमि ऐं तव्हांजा उहे घर सुकून जी जॻह सका सक सकनत सुकून जित मस्कनि जिते घर जिते माण्हू सुकून सां रही सघे साखियूं हुजे जिते जो अलखुम तुस अलून तव्हां खां पुछा थींदी वेंदी पुछा कई वेंदी पोइ यकी हूंदी उहा हुननि जी पुकार फमा ज़ालत तिलक द होम इहा हुननि जी दावा हूंदी इहो जो सॾु हूंदो ईअं वेठा चवंदा हथा ज़ाल असां ज़ालिम आहियूं ज़ालिम हुआ ज़ालिम हाणे उते ज़ालिम हज़रत यूनिस यूनिसलाम धरती ते ई चयो मच्छी जे पेट में चयो त यार बि आऊं ज़ालिमन आहियां मूं ते तूं मूंखे तूं बख़्श कर माना पर हाणे हीउ जेको हल जॾहिं अज़ाब अची वियो पोइ थो चए बख़्श आहे थो त पोइ हाणे बख़्श जी ॻाल्हि वई हली हता हता जालना होम हसीदन ख़ामिदीन पोइ असां एसि ताईं जो असां हुनखे बनाए छॾियो जहिड़ो ॼण लुधल हुजे को हसीद हसद सवाद सां हा हबशी स्वादु दाल हसद माना लुणण लुण जेको गाह लुणबो आहे या बनीअ खे लुणबो आहे या जेको कणिक खे लुणबो आहे या छा लुणण जे माना हसीदनि लुधल यानी जेको लुणियल हिन माना में त हसीद आहे पीअल पीठल या मतिलबु सफ़ा छा उहो थियो कसम न आहे ऐं हिते हसीद आहिनि ॿई लफ़्ज़ हिते अचंदा आहिनि सूरतमंद हसीद आहिनि असां हुनखे ज़रूरु लाभार लुधो लुणी छॾियोसीं लुध लुधु लुणी लुणल थी विया लुधल थी विया लिया ख़्वा उजामी विया हुआ झुकी वियाल आहे पेरनि मथे किरिया हेठि فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما लाइबीन लाइबीन लाइब चइबो आहे रांदि रूंद खे की असां ख़लकी कोन्हे हीउ आसमान ऐं हीअ जेको ज़मीन आहे जेका ज़मीन आहे हीअ जेको आसमान आहे इहो असां ख़लकियो रांदि जे लाइ ख़लकियो कोन्हे वेठो फुटबॉल रांदि करियो ऐं वेठा जो हा हा क्रिकेट रांदि वेठा करियो हा हू फलाणी रांदि कान्हे हीअ ख़लक तक तकलीफ़ जेका थी आहे असांजी सारो को रांदि जे लाइ कोन्हे को मतिलबु हीअ अलाह ताला कोन्हे हीअ रांदि थो करे पाण हे अला ताला वेठो ड्रामो करे छा थो करे कीअं थो ॾिसे पियो की हीअ रांदि जे लाइ कोन्हे हीअ मक़सदु असां ख़लकियो आहे त ॾिसूं त जेको आसनो अमल आहे तव्हां मुंहिंजा सुठा अमल केरु थो करे तव्हांजो इम्तिहान थींदो حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين راند الله لا راند كرن الله إن إن كنا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين لو أردنا जेकर असांजो इरादो हुजे हा असीं जेकॾहिं इरादो इहो करियूं हा अन नतख़िज़ लहवन जो त असीं लव लव माना रांदि रूंंदीअ इहो जेको थींदो आहे पंहिंजो शुगल करण जे लाइ इहो जेके असीं चाहियूं हा त असां पंहिंजे तरफ़ पाण वटां ई जिते हुआसीं आसमान ज़मीन जिते सॼी हिते धरती ते छा लाइ इहो सॼी ज़ीनत कईसूं हिते सॼी छा लाइ कईसूं असीं पंहिंजे जिते वेठ आहियूं जिते बि आहे अलाह ताला अर्श ते कुर्सी ते जिते बि जंहिं बि हंधि त उते ई असां पंहिंजो तवाशो केरु करे करे पंहिंजो वेही रहूं हा छा लाइ इंसान खे ख़लकियोसीं इंसान खे कंहिं ख़ासि मक़सद जे लाइ ख़लकियो वियो आहे لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه لاتخذناه لا لاتخذناه من لدنا पाण वटां हुनखे ख़लकियूं आहे ॿार थियल आहे इंसान खे ख़लके छॾियोसीं इन कुन आहे फ़ाइल असां ईअं करे सघिया सघिया थो थिए यानी असांजे वस में हुई ॻाल्हि त असां ईअं करियूं जेको बि करणु चाहियूं सो करियूं आहे बल बिल हक़ नख़ बातिल पर असीं हणूं था नक़्सिफ़ कज़फ़ कज़फ़ माना हणनि नक़्सिफ़ु असीं हणूं था हक़ खे बातिल ते यानी हक़ जेको आहे हुनखे खणी हणूं था बातिल हेठि पियो आहे हुन ते आहे ठा हाणे कहिड़ो भॼंदो जेको हणिबो छुरी गिदिरे ते त गिदरो मुठो जेकॾहिं छुरी गिदरो हणिबो छुरी ते त गिदरो मुठो जेकॾहिं जेका शइ भुरण जहिड़ी हूंदी जेका भोरजी वेंदी जेका लुध लुभा लुभी वेंदी जेका लुणण जहिड़ी हूंदी जेका कची हूंदी सा भॼंदी या टुटंदी जेका भॼणी हूंदी त हाणे जेको बातिल आहे सो भॼणो आहे बातिल खे ते जेकॾहिं हाणे बि शइ मथां हक़ खे त हक़ु कोन टुटंदो हू बातिल जेको आहे सो टुटंदो पर जे बातिल खणी मथां वरी हाणे हक़ जे मथां त वधारा बातिल किरंदो बातिल भॼंदो हक़ त कोन भॼंदो अॼु त सख़्तु आहे मतिलबु जीअं पथर आहे हाणे हेठि शइ आहे भितर हिकिड़ो भितर आहे हिकिड़ो पथर आहे भितर हणिबो पथर ते त भितर भॼंदो ऐं जे पथर हणिबो भितर ते त भितर भॼंदो पर हिते जेको आहे सो हक़ खे हणिजे थो बातिल ते त बातिल टुटंदो ज़ा ज़ाक ज़ाक़ ज़कु माना भॼंदो टुटंदो भॼ भॼी वञण जूं ॿई माराऊं हिकिड़ो भॼण जो रन रन रन रन भागो भागो भाॻो ऐं ॿियो ॿियो पंहिंजो भॼी टुटी पवण हिन माना में नक्सात मथो भॼे थो हुनजो यानी फ़ैदु पोइ हुनखे टुटो टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियो मथो हुनजो भॼे थो ज़ाकु पोइ हू गुम थींदो आहे ज़ाकु ज़ूक भॼी वञणो वञण जहिड़ो आहे ज़ाकु ज़ू फरमाइश साहिब में ज़ाक़ ज़हकल बाथल इनल बाथल कान ज़हूक आहे हुते ज़ाक़ ज़हूक ॿई ॿई लफ़्ज़ आया हिते अहिड़ा ज़ाहिक़ु त फैज़ा ज़ाहिक़ु भॼंदड़ साॻियो लफ़्ज़ आहे मुसीबत आहे मिम आहे त सिफ़ुन जेकी चओ था जेकी सिफ़त करियो था सिफ़त त सिफ़ुनि सिफ़त जेका करणु मतिलबु डिफाइन करणु या डिस डिस्क्राइब करण जे माना में तई जेको अलाह जे मुतलिक़ ॻाल्हियूं हेठां ठाहियो या नबी पाक जे मुतलिक़ जेके ॻाल्हियूं हेठां ठाहियो या क़ुर जे मुतलिक़ जेके ॻाल्हियूं था तस्सिफ़ून सिफ़त था करियो डिस्क्राइब था करियो या तव्हांजो जेको आहे उन जे करे तव्हां ते वहियल आहे तव्हां ते वॾी मुसीबत आहे बलहू मन फिस्मा वलह ऐं हुनजो ई आहे व लहू हुन हुन जे लाइ आहे माना हुन जी मिल्कियत आहे आवाज़ यानी अलाह जी मिल्कियत आहे जेकी आसमान में आहे जेकी ज़मीन में आहे वमन इंदहू इंदा ऐं जेके हुन वटि आहिनि यानी जेके मलाव आला वारा जेके फ़रिश्ता आहिनि हुन वटि या जेके अलाह जा बाना पैगम्बर आहिनि हुन वटि वमन ईंद हू तख़बरून अन इबादत ई त हुनजे इबादत खां त क़बुर हथु वॾा ई था कनि जो चयाऊं त कोन सजदो कनि सिर्फ़ु शैतान खां सवाइ ॿियनि सभिनी सजदो कयो निमाज़ था पढ़ूं थोरो क़ुर था पढ़ूं हिकिड़ो पंहिंजो जुमिलो था पढ़ूं या हिकिड़ी रुकू था पढ़ूं या केतिरो था पढ़ूं थकी था पऊं साईं हाणे त टुटी पियो आहे टकी पियो आहे लारा हू थकिजनि कोन था अलाह त हुनखे मज़ो थो अचे सुला सलाहु चयो निमाज़ में महिराज आहे मुंहिंजी मतिलबु त वॾी ॻाल्हि आहे हाणे असांखे निमाज़ खां ॿरो वञो उथूं था त काहिलनि वांगुरु कसाल आहे अलाह ताला चयो निमाज़ उथनि कोन था उथनि था त कसाल आहे सुस्ती न हल हलो वरी वेठा अॻिते पोइ हिते थींदा ई कंदा हू कंदा कसाल आहे अहिड़े नमूने भई अस्ता थकिजनि कोन था इहो सभु हू हुन लयल तस्वीर कनि था अलाह जी पाकाई बयानु कनि था अलाह खे मुनज़ा कनि था पंहिंजे लयल वन नहार राति जो ऐं ॾींहं जो ला ऐं पोइ सुस्तु नथा थियनि याफ़्तू रोन ऐं नथा सुस्तु थियनि याफ़्तू रोन या या ॿी कमाना आहे याफ़्तुरोन या कूड़ नथा ॻाल्हाइनि या मतिलबु त क नओं ठाह नथा ठाहिनि या छा अमित तखज़ू आलिह हतम मिनल अर्ध होम यून शुरून छा वरिता अथनि ॿिया ख़ुदा ज़मीन में उहो अमित तखज़ू आलि हतनि मिनल अर्ध होम यून शुरून उहे था खेनि हलाइनि हिन उथणु वेहणु तव्हांजो जेको आहे सो कंहिं हुन ॿिए खुदा जे लात जे हथ में मना ते हथ में हुनजे हथ में हुनजे हथ में हुनजे फलाणे जे हथ में नाला कोन थो वठां ॿियनि क़ौमुनि जा ख़ुदा आहिनि त वरी मारी न मूंखे मॻे त मतिलबु त उहे त तव्हांखे हलाइनि की अलाह थो हलाए तव्हांखे अलाह थो करे तव्हांजी की अलाह जे हथ में आहे सॼी ॻाल्हि तव्हांजी ज़िंदगी जी कंहिंजे हथ में आहे हुनजो केरु थो तव्हांखे हलाए यून शरून उहे था हलाइनि लौकान फी हिमा जेकॾहिं हुजे हा अलाह खां सवाइ ॿियो बि को अलाह हुन सां गॾु त फसाद थी वेसदता ॿई ॼणा फसाद कंदा हिकु ॿ हुजनि हा त हिकु ॿिए सां विढ़ंदा न कोन हू चवे आउं बादशाह आहियां हुजे आऊं खुदा आहियां हू हलाईंदुसि हू चए ही ॻाल्हि सिॼु जेको आहे हिन पासे खां हलंदो हू ॿियो चवंदो न सिज हुन पासे खां थो हलायां तूं अॼु बसि मुंहिंजी मर्ज़ी आहे हू चयो जुस चवंदो हीअं हू चवंदो हीअं हू चवंदो हीअं चवंदो सभु को अलॻि विढ़ी पाण पाण में फसाद थी वञे हलियो धरती ते जेकॾहिं कंहिंखां वधीक अलाह हुजनि ॿियो को अलाह हुजे हा अलाह सां गॾु शामिलु त पोइ पाण में विढ़ी विढ़ी डांगार थी वञण लाइ हिकु ॿिए सां विढ़नि पकाई अलाह जी बयानु थियणु खपे अर्श जो मालिक उहो आहे हलाईंदड़ उहो आहे पालण हार उहो आहे रब अर्श जो अमा यूसू जेका ॻाल्हि हू अलाह ताला जे मुतल चवनि था उनखां हू पाक आहे उनखां मुनज़ आहे उनखां मथे आहे लायुस आलो अमा यफ आलो हुनखां कोन पुछियो वेंदो जेको हू करे थो यानी जेको सिज हितां उभारे सिज होॾां खां उभारे जीअं वणेसि थी करे हीअं करे या हूअं करे जीअं वणेसि थी करे हुन खां केरु पुछण वारो कोन्हे हुन खां मथे हीअं छो कयो अथई हीअं छो कयो अथई हीअं छो कयो अथई सचो साईं जेको सचाई मूं चई छा थो तोखे यार मतिलबु त अहिड़ी हुजत जेके कंदा था वीचारा पोइ सुफ़ी हुन मथो ख़राबु थी थींदो वञे पोइ वरी वेठी वेही वरी अहिड़ी हुजत कनि था पर पोइ हुननि खां सवाइ ॿियो को अलाह ताला सां अहिड़ी हुजत कोन थो करे सघे हुन खां पुछी कोन थो कयो त हीअं छो कई मूंखे छो पैदा कई हुनखे छो पैदा कई हिनखे हीअं छो कई मूं छो कई केरु पुछण वारो न आहे हुनखां वह हूम यूस आलू ऐं उन्हनि खां पुछा थींदी यानी अलाह ताला जेको तव्हां चयो लफ़्ज़ जेको तव्हां कमु कयो जेको फैल कयो जेको सोचियो जेको वीचारियो जेको तव्हांजे ज़बान मां निकितो जेको तव्हांजे कननि ॿुधो जेको तव्हांजे दिलि सोचियो उन जे मुतलिक़ तव्हां खां पुछा थींदी पुछ पुछा वेंदो अलाह ताला क़ुर शी में ईअं चयो अमित अमितू में ई आलिया छा अलाह ताला खां सवाइ ॿियो को अलाह पकड़ीनि था वठनि था कुल हा तू बुरहान अखुम ए रसूल पाक सलाह वसलम चओ त पंहिंजो बुरहान आणियो पंहिंजो दलील आणियो पंहिंजो आर्ग्यूमेंट आणियो पंहिंजो एविडेंस आणियो कहिड़ो एविडेंस आहे बुरहान आहे बुरहान जी माना एविडेंस या आर्ग्यूमेंट या प्रूफ या सबूत या छा तव्हांजो बुरहान आणियो पंहिंजो हाथू बुरहान अकुम बुरहान आणियो हर ॻाल्हि जो पर एविडेंस खपे न कहिड़ो एविडेंस आहे तव्हां वटि हा तू बुरानबली हीउ जेको आहे इहो मूं ते जेको आयो आहे मूं सां गॾु आयो आहे रसूल पाक चयो त हीअं चयो उहो बुरहान आहे हाज़ा ज़िक्रु मम माईअ मूं सां गॾु आहे जेको व ज़िक्रु मन क़बली ऐं मूंखां अॻु में जेको किताब अची विया आहिनि तौरात इंजील उन्हनि जी ही तस्दीक करे थो में जेके सुठा ई सही ॻाल्हियूं आहिनि ऐं जेके ग़लति हुन में लिखियलूं आहिनि ॻाल्हियूं हुननि खे मुआहिमन आहे हुननि किताबनि ते जो उन्हनि खे चए थो न हीअ कूड़ी ॻाल्हि आहे हीअ कूड़ी ॻाल्हि आहे लूत अल इस्लाम जे मुतलिक़ हीअ बोहतानु आहे हीअ फलाणे हीअ जेको आहे नबीअनि जे मुतलिक़ जेके ॻाल्हियूं आहिनि सही ग़लति आहिनि उन्हनि खे ग़लति करे थो ऐं जेके सही ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि जी तस्दीक करे थो त इहो जेको आहे सो ज़िक्र मिन क़बली भल अक्सर हुम ला या अलमून पर मुंहिंजा घणा जेके आहिनि से इहा ॻाल्हि नथा ॼाणनि अल हक़ोन ऐं हक़ु नथा ॼाणनि भले अक्सर हक़ जी ॻाल्हि खे नथा समुझनि नथा ॼाणनि पोइ उनखां एराज़ कनि था उन्हनि खां मोह मोड़ीनि था एराज़ जो लफ़्ज़ु जेको आहे बार बार अचे थो अॻु में असां को जेको रसूल मोकिलियोसि अहिड़ो कोन मोकिलियो इला नू ई सवाइ हिन जे जो उनखे वही कयोसूं पंहिंजो पैगाम मोकिलियोसूं यानी को फ़रिश्तो आहे विच में जेको जबरील अल इस्लाम जेको खणी थो अचे नियापो इला नू ई छा कहिड़ो नियापो थो खणी अचे उहो अनहू जेको नियापो हीअ आहे त ला इलाह इलाह अलाह मूंखा सुवाे अलाह खां सुवा महबूद कोन्हे जंहिंजी पूॼा कजे जंहिंजी कजे फ़ून पोइ मुंहिंजी मुंहिंजी पूजा करियो मुंहिंजी इबादत करियो मुंहिंजी परस्तिश करियो मुंहिंजी इबादत करियो ऐं माण्हू चवनि था मतिलबु ईसाई जेके आहिनि या ॿिया जेके अलाह ताला पुटु वरितो आहे ईसा आल इस्लाम मुंहिंजो पुटु आहे हाणे इहा ॻाल्हि अचे थी सूरतुनि में केतिरा दफ़ा त तमामु वॾी ॻाल्हि त वॾो लफ़्ज़ु आहे जेको वातवा था कढनि आसमान टुटी पए हुन ज़मीन धरती दुबी पए अहिड़ो लफ़्ज़ कढनि था त अलाह ताला पुटु वरितो आहे या कहिड़ी ॻाल्हि हाणे हिते फरमाए थो वकालु त ख़ज़र रहमान वलद हू अलाह पाक आहे हिन ॻाल्हि खां भले इबादुमून पर हज़रत ईसा इस्लाम जो जेको आहे मुकरम आहे क्राम वारो यानी भलारो बानू आहे अलाह ताला जो ऐं उनखे तव्हां खणी अलाह जो पुठ करे सम्झो आहे नथाही कनि उन सां ॻाल्हाइण में لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ही جيڪي به ऐं उहे जेके बि आहिनि अलाह जा बंदा परिस्सा आहिनि या नबी आहिनि या वलिया आहिनि पंहिंजो उहे अल्ला ताला खां ॾाढो लफ़्ज़ बि पंहिंजी ॻाल्हि कोन था कनि त अल्ला ताला हीअं चयो आहे असीं वरी हीअं था चऊं अचा हीअं कयो आहे ऐं वरी हीअं थो करे ॾियां उबती ॻाल्हि कमु कोन था अमल कनि था जेको अलाह ताला चयो आहे उहे कनि था यालम मा बैन ऐदीहिम वमा ख़ल्फ़हुम वला यशफ़ून इला लिमन लिमन इर्तदा वहुम मिन ख़शियती मुशफ़िक़ून हू ॼाणे थो अलाह ताला ॼाणे थो जेकी हुननि जे अॻियां आहे ऐं जेको मां ख़ल्फ़ बहन ऐदीम ऐदीम माना हथनि जे अॻियां हथनि जे अॻियां माना अॻियां उहो मां ख़ल्फ़म जेको हुनजे पोयां आहे ख़ल्फ़ में ख़ल ख़लीफ़ो हिन मां निकिरंदो शफ़न ऐं नथा सिफारिश कनि इला सवाइ उन्हनि जे जिन ते अलाह ताला राज़ी थियो इन जी सिफारिश करियो पोइ उन जी सिफारिश कंदा वाह ख़शियत ई अलाह जे ख़ौफ़ ख़ौफ़ ख़शियत जेका आहे सभु अलाह ताला मुंहिंजे बंधन ॿारनि जे लाइ आहे परहेसगारनि जे लाइ ख़शियत आहे उहो ख़ौफ़ जेको अलाह ताला जो आहे उहो ख़शियत आहे ऐं जेको ख़ौफ़ जेको हाथी शींहं ऐं घोड़े जो ऐं पंहिंजे तलवार जो ऐं बंदूक जो जेको ख़ौफ़ उहो जेको आहे सभु कंहिंजे लाइ मतिलबु माण्हू जे लाइ आम इंसान जे लाइ ख़ौफ़ उहो आहे पर जेके इबादत गुज़ार माण्हू ॿार परहेज़गार आहिनि उन जे लाइ ख़शियत आहे उहो साॻी ॻाल्हि ख़शियती मुश्फून मुश्फकून शफ़क़ुन में डिॼनि था ऐं डिॼंदड़ आहिनि बई युल मिन हु जेको ईअं चए थो त आउं अलाह खां सवाइ ॿियो अला आहियां हुन खां सवाइ त उहो उनजी जज़ा जेका जहनम आहे कदा लिख नज़ ज़ालमी अहिड़ी तरह सां असीं ज़ालमन खे जदा ॾींदासूं हाणे त असीं वक़फ़ो कयूं था अलाह मुना वरना वरना वफ़ज़ना वहना अलतस्तक़ीम सातीनादूब